Numba da Serra. Azken egin hoietan Frantziako lehendakai dugun François Hollande lau kantuen joiten aizeikun karaibe aldian. Haro agertu zaiku kubalat Frantziako lehendakaietan lehen bijita egilia izateaz, hortaz gain esklaboen horroitarri bate estrenatu du Guadelupo edo Martinikako ugarteetan zuintain txusen hatik ez dakidala aitortu behar dut. Hamasazpigeren mentetik aitzina ehunka milaka beltz ben kontinentetik bortxaz ekarri izan estatu batuetat, Brezil, Holanda, La Frantziat eta Parka hasten dutuan beste herri aldei. Kabale balde hartuik, bortxaketa, zuraldi, gizonen alde, ulhunak jasan dutie beltz hoiek badia elkartiak, aspaldiko urte hoietan, sofrimentiaren zora galtegitene diela eta holandek arrapostu eman deie ezinago argiki. Le seul choix possible le plus digne, le plus grand, c'est celui de la mémoire. Ce qui a été, a été. Ohitu, nigaregin eta aski. Hatik, sorak utsuliak isandia Istoya en barne, bena esklavoei, esklaboei, baizik eta xuiei, kolonietan plantationen jabe sien jantio xuier. Après l'indépendance d'Haïti, la France a exigé des réparations euh, de manière militaire, disant en 1825, soit vous payez, travailler à nouveau et vous nos Mila sortzehun eta hoita bostetik, mila bedeatzehun eta beroita seia arte, Frantziako armadaen mehatxupian, haitiko ugartiak hoita bat miliar dolar en heina pakatu behar izan du esklavagister. Jakinez, Haiti munduko estado pobreenen zerendan kausitzen dela. Hoien gozazaletik bata, labord familia izan da. Ernest Antoine Selier, Lusaz, Frantziako, Medefako, Bu izan den, Atiatia, Hurun bat da, familia hoi. Hoi hola dela eta, beltzen Zuzenak defendatzen dutian, Kran Elkartiak, salhaketa bat ezari deio Selier Jean Hunen kuntre, Jentartiai krime egitia gatik eta krima hoien gozamenak egiteagatik. Bena, Ernest ez da ados. Notre histoire ne légitime pas, en effet, que l'on prenne systématiquement comme cible et en mette en cause des gens qui exercent des responsabilités. Bena Utsulgitin, Ernest Antoanen atiatia engana. Hamazortzigeren mente undarian, egun zein domengo deitzen den ugartiala heltzen da eta afea egiten hasten. Il trois plantations, ce qui est considérable, mais également trois navires négriers, et il a déporté l'équivalent de 15 000 personnes originaires d'Afrique. Eran bezala, afeak eginik, Haiti independente bilhakatzen delaik, de hunek beste jantio Sumaiten gizan, sos galtegiten hasten da, pakatzen etzutien eskraboek utzi hutsuniaren truk. Hots, Ernest Antoine Serier baruain fortuna, ezen barua behitugu gizon hau hatik, esklabotza du uturi, eta Aipu Gran Elkartia behaikin mintzatu nahi izan da, ea be atiatiak uken kompensazioak beltzeke uken ahalitzazketen jakiteko asmoz. Beltzen eh, zuzen biden eh, defendazale den Gran Elkarteko lehendakaiak beak telefonoz eman deiku Ernest Antoine Arapostia. Debriala, razionala izan da. Moi, je suis pas responsable de ce que mon père a fait. zen nahi duzien. Norbait fortunaekin ikusten delaik, gentia inbidius jarten da, eta hilia gotz eder bati arrimatzen den bezala, pobriae sozaen unguiala hylantzen da, hoi da praubiaen problema. L'argent du riche est un problème pour ceux qui regardent le riche, n'est pas un problème pour le riche, pour autant qu'il ait eu l'éducation de savoir se comporter en riche. Eta nurkuka etxeko gisa esklaboak ukendutianek ez die abeatzen hezik fia uken. Eta ez diae podeiala heltu ben zuzenen ukeiteko. Ze pena podeialat ez heltzia. Alta gaitza dela aitortzen deiku Ernest Antoanek. Moi je pense que le pouvoir est assez savoureux, évidemment, quand on l'a. Savoureux, effectivement. Jantio hoiekoek die mundu huntako huntarsunain biskotxabezain bezain savoureux.